Yosh Cultura. Maço. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Cultura. Maço. Cultura. Cultura. Cultura. Točno, ponoć, dobro vam večer još jednom dragi slušatelji, s vama su u studiju Dragana Stojanović i Bojana Guberac, vaše kulturne djevojke, pa poslušajte što smo to i ovog ponedjeljka pripremila za vas. A što smo, gdje smo bile, točno. Mogu ja prva? Možeš. <laughs> Evo ovako, ja sam bila na izložbi Pazi oštar pas. I? Jesi ponjela brnicu? E, ostala mi je doma ali mislim da je meni trebalo. To znači da je pas bio poslušan. <laughs> pas je bio vrlo poslušan. E, u biti nije. E, jer se radi o karikaturistima koji su u doba Danuncija vrlo oštro kritizirali njegovu vladavinu e, što je zapravo samim, on se najviše ponavljivao, pojavljivao na tim karikaturama u Rijeci. I to je, evo, mene osobno jako jako dojmilo, pa evo što, o čemu još imam za reći tu izlu, to je znači izložba karikatura o rijeci, autorica je Deborah Pustiše-Kantić i publika u tom toj izložbi ima priliku pogledati dijela Luija Meniea. E sad, zašto baš pazi oštar pas? Jer je latinska izreka čuvaj se kritičara nastala od one čuvaj se psa – pa eto, kao što sam već spomenula, vizualni znak izložbe je Danuncio na gradskom tornju jer se on najviše pojavljivo na tim karikaturama u Rijeci. E, tada je karikatura bila posebice jaka, a evo sama nam je autorica rekla nešto o samim početcima karikature u Rijeci. Ukratko, sama priča započinje 40. godina 19. stoljeća kada je u Rijeci boravio Louis Meynier, E, brat e, suosnivača tvornice papira u Rijeci koji se u slobodno vrijeme bavio između ostalog crtanjem karikatura i uglavnom je crtao riječke građane, odnosno elitno društvo i te su karikature u stvari prve riječke karikature nakon kojih imamo jednu prazninu gotovo do Prvog svjetskog rata Evo, međutim da nije bilo karikaturista. Naravno, u ovom periodu između postojale su karikature u rijeci i na temu rijeke, ali u malom broju. A danas su nam karikature na vlasti, eto. Da, da. I to sam isto nešto što je, to je isto nešto što sam očekivala na izložbi. Međutim, toga nije bilo, odnosno je bilo ali ne u tom konkretnom obliku, a vidjet ćeš zašto. Pa sad e, autorica nadodaje na svoje riječi još i... Još riječi. onda sa pojavom Kopriva, zagrebačkog e, lista, ponovno se intenzivira ta e, priča i sa Slavkom Verešem, najznačajnijim hrvatskim karikaturistom, ponovno se rijeka pojavljuje u karikaturi. Evo, znači, zanimljivo je da su e, karikature nastale u doba drugog svjetskog rata, e, odnosno tada čak i dolazi do opadanja karikature, jer se pojavljuje samo propagandnim lecima, što je bilo i razumljivo, jer je tada na vlasti naravno bila diktatura, pa nije baš se ni smjelo tu eksperimentirati sa karikaturama. E sad, ja sam nju pitala kome je izložba namijenjena. Namijenjena je širokoj publici, dakle i mladoj i staroj. Mi organiziramo i uskoro će krenuti radionice za osnovnoškolce, srednjoškolce pa čak i studente. Pa evo, mladima će se svidjeti, a šta je sa starijima? A naravno, e, ona će biti zanimljiva starijoj publici budući da se radi o građi koja uglavnom e, datira iz vremena prvog i drugog svjetskog rata, znači negdje do polovice 20. stoljeća. Evo ono što je, kažem, meni bilo jako, jako zanimljivo to da su na neki način, odnosno većinski, i studenti bili uključeni. Surađivali smo s Akademijom primjenjenih umjetnosti u Rijeci. Održana je radionica koju je vodila Mirna Kutleša, vanjska suradnica pri Akademiji i jedna od dvije autorice se e, postava izložbe. Naime, željeli smo aktualizirati samu temu, odnosno karikaturu koja kao žanr sve više se gubi. Tako da smo izabrali jednu lokalnu temu, Titov brod Galeb, koji je dakle, riječka tema, budući da je godinama u Rijeci i uskoro će to jest već je pripao muzeju grada Rijeke i dali smo studentima priliku da kroz ono, karikaturu iznesu svoj stav o toj temi. Tako da s te strane izložba može biti zanimljiva mladima. Eto, svakako se nadamo da će nekome biti zanimljivo. Nadamo se da ste već pohodili izložbu. Ako niste, svi pravac u Pomorski povijesni muzej Hrvatskog primorja, odnosno Guvernerovu palaču. Odnosno, pored Guvernerove palače. Eto, u dvorište Guvernerove palače. Tako je. E, evo, meni je sad ostalo jedno pitanje nakon izložbe. Kažem, izložba je stvarno jako, jako dobra i vrijedi je pogledati, ali evo, zašto karikatura odumire? Bojana, zašto ti zašto karikatura odumire? <laughs> ja sam rekla zato što sam nam karikature na vlasti, nema više potrebe za vizualnim identitetom. E. Šalimo se malo, naravno, moramo se malo šaliti. E sad, moja neka pretpostavka je da je nekako ta neka sve prisutnija apatija na ovim prostorima razlog tomu jer sve manje se stvari dešava, sve nekako ljudi su, ne da im se, da im Ali eto, moramo primijetiti i moramo naglasiti da naša Akademija primljenih umjetnosti je itekako aktivna. Tako je, radi punom parom. Mladi konstantno kreiraju i stvaraju i nekako dižu taj mhm. kulturni nivo rijeke na neku višu razinu i to je jako lijepo. Jedino što im fali je publika kad smo već pod publike, vi ste e, svakako slušate i dali naslutiti da naša Dragana bila u muzeju, a cijelu kulturaljku večeras smo posvetili muzejima zato što je 26.1. noć muzeja. A mi smo povodom noći muzeja napravili malu anketu, uspjela sam nekako nagovoriti Draganu da prošetamo malo korzom, da pitamo naše građane mlade i stare, kad se već o njima govorilo, što oni misle o muzejima, idu li uopće muzeje, imaju li najdražu izložbu, pa možda da ne duljimo, poslušajmo. Koliko često ideš u muzeje? Jednom do dva put godišnje. Koja ti je najdraža izložba koju si pogledao? <laughs> Mm, vjerojatno oni dinosauri što su bili na kod Koliko često idete u muzeje? Pa jako rijetko, to jest nikako. Nemate najdražu izložbu? Pa nemam. A što mislite noći muzeja? Noć muzeja, pa odlično, ajde. Ljudi se okupe malo, vide prilika da se da se propagira, mislim, ti muzeji, to je to. Koliko često idete u muzeje, evo? Ne idemo. <laughs> Zašto ne idete? Pa šta ja znam, ne zanima Imaš neku najdražu izložbu? Pa okej okay mi je recimo ono noć muzeja, tu bi e, možda odlično, eventualno... Odlično, te htjeli biti za noć muzeja, što misliš o noć muzeja? Pa fora, to mi je fora događaj. U muzej, znači, nikad ili nikad. Onda <laughs> nemate najdražu izložbu? Nemam, nažalost. A što mislite o noći muzeja? Od pa noći muzeja, pa ko voli, zašto ne? Koliko često idete u muzeje? E, ne idem u muzeje. Što mislite o noći muzeja? E, super ideja, ali evo, ko voli super ideja. Imate li možda neku najdržu izložbu? E, nisam ljubitelj, evo, tako da nemam. A vi gospođo? Isto tako. što mislite o noći muzeja? Jako lijepo ovaj, to i super je stvarno za onaj ko, onaj ko voli može iskoristiti zaista. U muzeje? Ne idem ja u muzeje. A što misliš o noći muzeja? Film ili... Aha, to je ona noć kada su besplatni muzeji. Da, daj se naslutiti zimena. <laughs> E, da. I što misliš o tome? Bio sam par puta na tome. I kako ti se svidjelo? Lijepo. Lijepo. Da. Imaš možda neku najdržu izložbu? Ili muzej? ne baš. Apoksiomen. Apoksiomen, bravo. Koliko često idete u muzeje? Mm, dosta često. Jako često, vrlo često. Što mislite o noći muzeja? Pa mislim da je to prekrasno i da je odlično da se ljudi poznaju, oni koji nisu imali prilike ili koji možda misle da je besmisleno davati novac za tako nešto, da vide da zapravo ima smisla. Koja ti je najdraža izložba? Hmm, <laughs> ima ih dosta zapravo koje su mi jako drage. Dosta dragih izložbi. Prvenstveno, mislim, najčešće pohodim izložbe drugog mora i muzeja moderne suvremene i nemam zamjerke zapravo. <laughs> ne mogu sjetiti nijedne konkretno, u smislu da bi Eh, sada izdvojila, ali... To je to, ono, pozdrav drugom moru. Pozdrav drugom tako i dalje. Koliko često idete u muzeje? Rijetko. Zašto? Jer ih nema previše. A što misliš o noći muzeja? Lijepo. imaš neku svoju najdržu izložbu? Nemam. Koliko često ideš u muzeje? Ne baš često. <laughs> ne baš često. Što misliš o noći muzeja? Ne mislim. A imate li možda neku najdržu izložbu? Ne znam, ne. Ti? Ne, djeca 21. stoljeća ne. Djeca prvi stoljeća ne idu u muzeje? Ne. Zašto? Jer ima dosadno. Da. Zašto je dosadno? Zato što ih to ne zanima. Ne zanima. A zašto zanima ih internet i... Da. A zašto se ne zanimaju muzeji? Jer nisu zanimljivi jer im postoji internet i... Da. Dobro, čuli smo da postoji internet, čuli smo da djeca 21. stoljeća ne idu u muzeje, što je vrlo, vrlo da se ne izrazim žalosno, ali morat ću se izraziti žalosno. Drage dragi roditelji, evo. Ja moram naglasiti da smo čuli i ovo mljackanje, žvakaće, gume. Djeco draga, pogotovo ako nosite aparatić. Nemojte žvakati, pogotovo ako dajete izjavu u novinarima. Evo ja apeliram na majku djevojčica, možda ju čuje, možda ju prepozna glas. Još ima vremena eto da na sve roditelje, sve, sve. Apeliramo na sve roditelje nakon ovakvih izjava, eto, što reći nego tužno, jako tužno. Nadamo se da će se to promijeniti i nadamo se da će muzeji ponuditi što više interaktivnih sadržaja, tako da djeci ne bude dosadno, ali ipak je to e, na roditeljima i na odgojno-obrazovnim ustanovama, školi prvenstveno, da nekako približi takve sadržaje djeci, da ne bi bilo ovako tužno kad slušamo djecu od 14-15 godina. Mm, ili čak i manje eto, da kažu da su oni generacija 21. stoljeća i oni samo žvaču žvakače i gledaju stvari po internetu. E, evo, ono što mene osobno, kako da kažem, ono što bi ja rado voljela vidjeti je malo više manifestacija kao što je Noć muzeja, kao što su takve neke besplatne, ajmo reći, radionice koje se sada isto organiziraju u guvernerove palači i ostalim nekim muzejima. Eh, postoje sada radionice za mlade, edukativne, jako, jako zanimljive. Kreću, evo, ako nisu već, onda će uzbrdo, <laughs> ubrzo pardon, ubrzo će krenuti i jako, jako su zanimljive zaista. Eh, trebalo bi doći posjetiti takve stvari da malo mlade navikavamo lagano na taj nekakav edukativni sustav kroz muzeje, kroz nekakvu terensku nastavu, a ne samo u klupama i učionicama. Dragana, jako si to lijepo, lijepo, lijepo rekla. Ja još jednom apeliram na te roditelje, odgajajte tu djecu da čitaju knjige, da idu u muzeje, da gledaju izložbe, da gledaju dobre filmove da su manje na internetu, manje na Facebooku, manje na Instaču, da manje... Ili ako već jesu, da onda googlaju izložbe. Eto, mogu služba, pa ima danas svega na internetu. E, lijepo je rekla djevojčica, može se svašta naći na internetu. Ja se nadam da oni gledaju nešto od edukativnog sadržaja. E, osim kratkih sadržaja lektira, da nešto drugo isto i pogledaju i da ne žvaču te žvakače konstantno. Eto, to je, to nekako moja želja. Novogodišnja želja. Moja novogodišnja želja i poruka svim roditeljima. Eto, educirajte djecu na mladima svijet ostaje, ako na mladima svijet ostaje neće baš biti lijep svijet ako budu ovakva djeca. Eto, to moramo reći, a možemo nekako onda i zaključiti današnju kulturaljku, više muzeja, više izložbi. Manje smeća. Manje interneta, manje smeća, manje žvakaćeg guma. Ponoć u 15, dragi naši, došli smo do kraja još jedne emisije Kulturiljka u kojoj kolegica Dragana i ja svakog ponedjeljka donosimo svježe novosti iz riječkog kulturnog života. E, ostanite uz program Radija Sove i slušamo se i dalje. Još kulture. Masu. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture.